mielul lui Dumnezeu care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu care e asupra ta păcatele lumii, Then it nowhere weapon